more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang buhay sa inyo, Popoy at Hasmin, at sa lahat ng bumubuo ng number one drama sa radyo. I shall introduce muna myself. Ako nga po pala si Kimberly or Kim na lang for short. 30 years old, not yet married, but hopefully hindi ako tumandang dalaga. Gusto ko po sanang mag-share sa inyo ng konti tungkol sa buhay ko and hopefully, eh ma-enlighten ang younger generations to come after me. Kasi naman, Popoy at Hasmin, sa angkan po namin, eh ako po ang binansagang lokareta. As in, lokalokang bruha na wala sa sarili at hindi nag-iisip ng tama. Pero wag po kayong mag-alala, hindi naman po totoo ang mga yon. Mga baseless accusations lang po yon ng mga kamag-anak ko sa pangunguna na rin ng mudra ko. And oh yes, Popoy at Hasmin, number one kalaban ko po sa buhay ang nanay ko simula nung college pa lang ako. Gusto kasi ni nanay na magdoktor ako. Eh ang lola nyo, iba ang ultimate dream sa buhay. Ano magagawa ko? Yes, Nay. Di ba enrollment mo ngayon? Ah, opo. Eh, bakit hindi ka pa naliligo? Nay, OA. Alas 6 pa lang, oh. Alas 8 pa yung bukas ng office. Kahit na, matatrapik ka pa, Maligo ka na. Eh, mamaya na, Nay. Kagigising ko lang, oh. Hindi pa nga gumagana na maayos yung utak ko, oh. Sinisisi mo pa ang pagtulog mo. Eh, kailan ba gumana ng maayos yung utak mo, ha? Maligo ka na dali. Dahil susunod na yung tatay mo at papasok pa sa trabaho yon. Tsaka ito nga pala, oh. Yung pantuition mo. Itago mong maigi yan at baka matipuhan ka ng holdaper. At pag yan nawala, naku, Kimberly ah, hindi ka talaga makakapag-aral ngayong taon. Yes, Nay. At hindi pwedeng mangyari yun, kundi mapapatagal ang pagdudoktor mo, ah. Naiintindihan mo? Yes, Nay. Maligo ka na, dalian mo. Yes, Nanay. Dalian mo, Sabin. Aray, oh, aray, aray. Nay, kailangan may batok talaga. Yes, Nay, ka ng yes, Nay, dyan. Hindi ka naman kumikilos eh. Ito na nga po, maliligo na po. Tumayo ka na dyan. Ito na nga. Minnie! o, <laughs> oh, halika na, tara, let's. Huwag enroll na tayo. Yes! oh, bakit ganyan yung aura mo? Parang may ginawa akong kalokohan. <laughs> Bes, nakapag-decide na talaga. Oh, ano? Ah, pagkakataon ko na to. Na ano nga? Magsishift na ako! Oh my God! Magsishift ka na? Ano, magbabakatiborsya ka na ba? Loka-loka, hoy. Siyempre, ng course. Oo, alam ko. Itong babaeng to, hindi mabiro. <laughs> I'm so excited. Finally, makakaalis na ako sa haunted building ng medicine. Hindi haunted yun, ah. Taka-taka nga. So, ang ibig sabihin, pumayag na ang mudra at pudra mo na mag-shift ka ng communication arts? Um... Ay, nako, Kimi, ha? Yung totoo. Well, hindi ko pa sila nakakausap ng masinsinan. Pero nagpaparinig na naman ako. Bes, nagpaparinig? Ano ka, high school? Tingin mo magigets yun ng mga magulang mo? Eh, isa ka ko na sila kakausapin kapag tapos na, kapag nakatransfer na ako. Para kahit anumang reaksyon nila, okay na, tapos na, wala na silang magagawa. sus naman eh. Pag ikaw kinalbo ng nanay mo ha? Ah. Eh, di kalbuhin niya ako. Eh, parehas din naman ang mangyayari pag tinuloy ko pa yung pagme-medicine, no? Eh, malalagas yung buhok ko sa stress. Tsaka magalit man si nanay, carry lang. Mawawala din naman yun kapag nakita na niya akong isang very, very successful broadcaster. <laughs> <laughs> okay? Lika na, best. To the bright future we go! Don't stop believing Hold on to that feeling Stay like people Bakit ngayon ka lang? Ang tagal naman ata ng enrollment mo't inabot ka ng buong araw. Eh, si tatay talaga oh. Eh, nag-mall pa po kasi kami ni Jane at saka nanood ng sine. Hmm, sige. O, Kim, kumusta enrollment? Um, <laughs> okay naman po. Hmm, sige. Kumain ka na. Um, opo. <laughs> Hmm, sige. Maligo ka bago mahiga sa kama, ah. bagong palit yung kobre kama mo. Ah, sige po, Nay. Thank you po. Sige. Oh, bakit nakatayo ka pa dyan? Um, <clears throat> eh, Nay, uh, Tay, pwede ho ba kayo makausap? Oh, bakit? Anong problema? Um, ah, uh, eh, dito po tayo sa kay tatay, Nay. Dito po sa sala. anak? Ah, <laughs> nay, tay, Hmm. may sasabihin po sana ako. Abe, mukhang napakaseryoso niyan. na. Bad news ba yan? Ah, eh... Kung sasabihin mong buntis ka, huwag mo nang ituloy. Tumayo ka na dyan. Pumasok ka sa kwarto mo. Mag-impake ng gamit at umalis ng pamamahay ko. Marley naman. <laughs> Nay naman, ang beast mode mo naman agad. Hindi po ako buntis, don't worry. Wala nga ba akong boyfriend eh. Ano mangyayari yun, di ba? Eh, eh, anong sasabihin mo? Dalian mo na at ang haba pa ng pasuspense mo eh. Eh, kasi ho, nay, tay. <clears throat> eh, ano ho kasi, nag-shift na po ako. Nag-shift? Anong nag-shift, anak? Eh, eh, anong ibig mo sabihin? Ah, lumipat na po ako ng course. Lumipat? Opo, Nay. Nag-enroll na po ako sa kursong broadcasting. Ano? broadcasting? Yung ba yung magbabalita ka? Yes, Tay. Yes. Yun nga po. Pwede rin, anak. Talaga ho? Anong pwede? Hindi! Hindi pwede yon. Hindi pwede yung Kimberly, ha? Ah. Nay? Bakit mo ginawa yon, ha? Anong pumasok sa kokote mo at lumipat ka ng kurso? Eh, gusto ko pong maging... Bobo! Napaka-bobo! Napaka-bobong pag-iisip ang meron ka, ha? Hindi mo ba alam kung anong hirap namin magtrabaho ng tatay mo para maging doktor ka? Para maging successful ka balang araw? Eh, magiging successful naman po ako. Saan? Anong iniisip mo, ha? Sa tingin mo ba ha, na kapag nag-aral ka ng broadcasting, eh, magiging reporter ka kaagad sa TV? Hindi naman po agad, pero syempre na gagalingan ko. Gagalingan mo? Eh ni hindi mo nga kaya magayos ng sarili mo tapos papangarapin mong makita ka sa TV. Nay naman. Hindi! Hindi ko matatanggap ang ginawa mo ha? Bahala ka sa buhay mo ha? Ikaw magpaaral sa sarili mo. Kung yan talaga ang gusto mo, huwag kang umasang sa amin ang tatay mo na susuportahan namin yung kalokohan mo. Nay! Nay! Nay naman eh. Nay! Ay, naku, nakakaloka talaga, Popoy at Hasmin. Alam niyo bang, tinotoo ni nanay ang banta niya na hindi ako bibigyan ng pang-tuition kapag, kapag tinuloy ko ang course kong broadcasting kineming chururut. O edi eh go! Aba, hindi ko nga kiring makakita ng hubad na tao, eh operahan pa kaya sila? Mas gusto ko ang mag-report tungkol sa mga matao. Kaya sige, tinanggap ko ang hamon ni nanay. Pero hindi man nagbigay ang nanay ng pera, ay eh naging generous naman ang tatay. Siya ang tumulong sa akin para matuloy ko ang pag-aaral ko. Pasikreto kaming nagbibigayan ng salapi. At syempre, kumuha din ako ng part-time job sa isang fast food chain para naman na may pang-allowance ako. At syempre, para makalibre na rin ang pagkain araw-araw. I swear, Popoy at Hasmin, purgang-purga ako sa burger at french fries nung college ako. Si tatay talaga ang great supporter ko noon. Habang si nanay naman, eh forever bitter. Kunwari walang care. Sa mga pinagagawa ko daw, eh hanggang sa pag-graduate ko nga, Pumunta lang siya sa ceremony pero hindi siya naghanda ng bonggang salo-salo. Walang mga ganun-ganon. Wala rin graduation gift kineso. Pero carry lang naman. Ang mahalaga kasi sa akin nun, eh natupad ko ang pangarap kong makapag-aral kung paano maging isang TV reporter. Kaso, Popoy at Hasmin, kung gaano kadali sa akin ang pag-aaral ng college, eh sobrang opposite naman nung naghanap na ako ng trabaho. Two years after college, eh wala pa rin akong naging matinong trabaho. Nag-apply muna akong online copywriter habang nag-aabang ng big break. Diyos me! Pinuntahan ko na nga lahat ng TV station sa buong Luzon. Wala man lang tumatanggap sa akin. Or more like, lahat sila mga paasa. To the point na naisip ko na nga na magpunta sa Visayas o Mindanao at doon na lang mag-apply. It was so hard And it was so sad. At nakadagdag pa nga sa pagpapahirap ko ang aking sariling ina. Oh anak, nakauwi ka na pala. Kamusta yung interview mo? Ah, uh, eh, tatawagan na lang daw nila ako, Tay. Eh, eh ganun ba? Eh, ganun ulit. <laughs> Mahilig sila sa ganong sagot na yan ah. <laughs> eh, kamusta yung iba pang pinag-interviewhan mo anak? Yung nagsabi din na tatawagan ka na lang nila. Tumawag na ba? <laughs> Hindi patay eh. Ay, naku, naku, naku. Eh baka tumatawag naman talaga sila. Kaso, hindi tayo makontak. Nako, ipapacheck ko nga yung linya ng telepono natin anak. Panigurado may problema yun eh. Nung isang araw lang nawawala yung dial tone. Di bale, bukas na bukas din papatingnan ko yan ha. Huwag kang mag-alala. Ah, <laughs> salamat po tay ah. Pero di nyo na po kailangan gawin yon. Hindi ko naman po nilagay yung telepono natin eh. Yung cellphone ko lang po yung nasa resume. Eh. Ah, ganun ba? eh anak, baka naman may problema yung telepono mo. Eh, pacheck mo na kagad kasi baka... Eh, hindi kasi, malay mo lang. Ay. Wala pong sira tong phone ko. Wala lang po talagang tumatawag sa akin. Eh, pasensya ka na anak ha. Eh, baka sakali lang kasi na eh. Ha? Wala ka na namang achievement sa araw na to? Sinasabi ko na nga ba eh. Alam mo, Kimberly, ah, kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na ng ibang linya ng trabaho. Kung sinunod mo kasi yung plano ko sa'yo na maging doktor, eh di sana, hindi ka na problema ng ganyan. Eh di sana, ilang tumbling na lang at isa ka ng profesional. Yan eh kung nagdoktor ka sana. Eh kaso hindi. Nay, hanggang kailan mo ba ako gaganyanin ha? Hindi ka pa nakaka-move on? Graduate na ako, Nay. Degree holder na ako. Aanhin mo yung degree-degree na yan kung wala ka naman trabaho. Eh, kaya nga ako naghahanap eh. Eh, hanggang doon na nga lang ata ang ginawa mo eh. Hanggang hanap-hanap ka na lang. Eh, anong nangyari sa paghahanap mo? Wala, di ba? Wala ka pa rin makita hanggang ngayon. Eh, baka kaya hindi ako makahanap kasi hindi niyo ako sinusuportahan eh. Anong hindi? Aba, nakatira ka pa dito ng libre Kimberly ah. Nakakakain tatlong beses sa isang araw. Misan apat naman binabayaran na kahit ano. May tagalaba ka pa, may taga tagaplansa. Hindi ba ba suporta yon ha? Hindi yun yung ibig sabihin ko. Ang sabihin mo, Kimberly, wala ka talagang mahanap na trabaho kasi hindi ka magaling. My God. Sa dinami-dami ng taong magsasabi sa akin noon, ikaw pa talaga, Nay? Malamang, nanay mo ko eh. Ako ang nakakaalam ng kakayahan mo. <laughs> Well, mukhang hindi mo talaga ako kilala, Nay. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi na ako titira dito ng libre. Dahil hindi na ako titira dito. Aba? Aalis ka? Yes, Nay. Aalis ako. Ha? Huh? Eh di umalis ka. Talaga! Nak, nak. Huminahon ka muna. Ikaw naman, hindi ka pa nasanay sa nanay mo eh. Tay, pagod na ako eh. Pagod na ako sa ilang taong panlalait sa akin ni nanay. Ayoko na. Hindi ko na talaga kaya eh. Oo, oo, oo, oo. Pero huwag ka munang umalis ngayon. Pag-usapan muna natin Tay. to. Pagplanuhan natin. Tay, saan ka nakakita ng magulang na binababa ang sariling anak, ha? Ay, eh, anak naman, naiintindihan ko pero... Sige nga, Tay. Ikaw tatanungin ko. Hindi ba talaga ako magaling? Ikaw dapat mas nakakaalam kasi ikaw ang kasama ko pag nagpa-practice eh. Ano? Hindi ba talaga ako magaling? Yung totoo! Uh, ano? Isa ka rin pala eh. Dapat na talaga ako umalis dito. Kung wala naman pala talagang bilib sa akin yung buong pamilya ko. Let me guess. Judging from your so many bagahes and your haggard look, pinalayas ka. O naglayas ka? <laughs> <laughs> Oh, Janie. <laughs> oh, Janie. Ay! <gasps> Diyos ko, Lord, my God! Sige na nga, pumasok ka na nga. Oh, ah, Janie. Teka lang, huwag kang OA sa pag-iyak, bes. Baka marinig ka ng kapitbahay. Lalayas-layas ka, tapos mag-iiyak ka ng ganyan. Tama na nga. Eh, Janie ikaw ang naglayas, kaya dapat ikaw yung mukhang matapang. Umiyak ka naman with voice, bes. Ang pangit-pangit mo. Oh, huminahon ka muna. Saka mo ikwento sa akin ng lahat, okay? Okay. Ay, ano ba naman? Lokarit ka talagang bruha ka. Ang hilig mo talagang gumawa ng bagay na hindi mo talaga pinag-iisipan. O di ba nga, Popoy at Hasmin, yun na nga siguro ang pangalawang kabaliwang ginawa ko sa tanang buhay ko. Una, mag-shift ng course. Pangalawa, ang maglayas. Ang maglayas with flying colors na akala mo naman may pupuntahan, eh sa bahay ng kaibigan lang naman palang bagsak. Buti na lang talaga at may sariling lugar ang best friend kong si Jane. Malit lang, pero kasya naman kaming dalawa. For the first few months, Popoy at Hasmin, wala akong ginawa sa buhay ko kundi magantay ng tawag ng ina-applyan ko. Pero dahil nakakahiya naman kay Jade na wala akong nakokontribute, eh kumuha na lang ako ng kahit na anong trabaho. Naging sekretarya ko sa isang notary office. Naging tutor ng mga bata. Naging cashier. Naging researcher. At kung ano-ano pa. Lahat maliliit ang sweldo. Lahat hindi pang matagalan. Pero at least meron, di ba? Kahit papano, nakakatulong ako sa pambayad ng tubig at paminsan-minsan, e pang grocery na rin. Ilang taon din kaming naging mag-housemates ni Jane. Once a month din akong umuwi sa amin. Kada sweldo ko para naman mukha akong mayaman, di ba? Okay naman ang lahat. Kaso, may isa na namang pagsubok ang dumating sa buhay kong napaka-perfect talaga. kami. Kim! Kimberly! Mm. Kimberly, gumising ka na. Bakit? Mm. I need to talk to you. Mm. Pwede mo yan na, Bes. Ang aga pa, oh. Bes, importante lang, please. Tsaka mag-alas 11 na. Ha? Magka-alas 11 na? Oo, kaya sige na, bumangon ka na dyan. Ah. <sighs> Mm. Ano ba yun? Eh, Kimi, mm. ano hmm. kasi? Didiretsuhin na kita, ha? Eh, tingin ko kailangan mo nang humanap ng malilipatan. Ha? Huh? Sorry, bes, ha? Sorry talaga. Kasi yung jowa ko si RJ. Eh, lilipat na kasi siya rito sa Maynila mula Pangasinan eh. Eh, bes, balak sana namin mag-live-in. Para, alam mo na, hindi na siya mahirapan paglipat niya dito. Ganun ba? Sorry talaga, bes, ha? So, sorry talaga. I tried to tell him naman eh na baka pwedeng mag-dorm muna siya. Eh, bes, nagtampo sa akin. Nag-away pa kami. Sorry talaga, bes, ha? Ay, hindi. Hindi. O- okay lang, okay lang. Eh, tutulungan na nga kitang humanap ng malilipatan. Hindi. <laughs> okay lang. Ano ka ba? Carry ko na yon. Eh, kailan ba yung luwas niya? Um, next week. Next week? Next week agad? <sighs> Eh, oo, busy. Ako, sorry talaga. Hindi, ano, oh, ano ba? Okay lang. Love life mo yan, bes. Ay, long time boyfriend ba yung si RJ? Eh, ayoko namang masira kayo dahil lang sa pagtira ko dito, di ba? So, carry lang. Ano ka ba? Sure ka? <laughs> Mm-mm. Eh, Teka, may pera ka bang pang down dun sa lilipatan mo kung sakali? Ha? One month advance, two months deposit, ganun. Ah, <laughs> ah, meron. <laughs> meron, bes. Meron. Meron. Sure ka? Of course, yes. <laughs> okay, sige, sige. Whew. Thank God. Para akong nabunutan ng tinik. At least alam ko maging okay ka lang. Of course, ako pa ba? O sige, pasok na ako ha. Ah, okay, go. <laughs> Bye! Bye! <laughs> Anak ng pusang gala naman talaga, oh. Lord! Never kong na-imagine na makakarating ako sa gantong sitwasyon. okay, Kimberly. You can do this. Andiyan na! Oh, thank God si tatay. Oh, Kim, anak! <laughs> Tay! Anak! Tay, namiss kita. Ako din anak, miss na miss kita. Buti naman, naisipan mo kaming dalawin. eh. <laughs> Siyempre naman, Tay. Ilang buwan na tayong hindi nagkikita eh. At dahil ilang buwan na tayong walang bonding moment, babawi ako. Mag-overnight ako dito. Yay! <laughs> Talaga, anak? Yes, tatay, my loves. Eto na nga, oh, may dala na akong gamit. <laughs> anak, bakit parang ang dami mong dala? Dalawang maleta at isa pang malaking bag. <laughs> Tay naman. Eh kasi syempre, malay mo bitin ng overnight. Malay mo maisipan kung magbakasyon muna dito ng ilang araw, di ba? Talaga? Ayaw nyo ba, Tay? Aba, aba, syempre, gusto ko. Ayun naman <laughs> pala eh. <laughs> Kaya tayo, let's go! At tulungan nyo na ako with my bagelyas. Nako, panigurado, matutuwa ang nanay mo. Naku, Tay. Oh. Nasaan si nanay? Ah, uh, nasa patahian. Uh, mamayang gabi pa uuwi yun. Aba, mabuti! <laughs> Palakpakan! <laughs> welcome home to me! <laughs> welcome home to you, anak! What doesn't kill you makes you strong! Pagkatapos ng pang Best Actress kong paglalayas, e babalik din pala ako sa bahay ng mga magulang ko. Buti na lang talaga at si tatay ang nasa bahay. Dahil pag sinanay yon, nako, baka mas gusto ko pang matulog na lang sa kanto. Nga pala, kinagat ko yung pautang na pera ni Jane para naman may datong ako. May datong kunwari para pag uwi ko sa amin. Binilahan ko si nanay at tatay ng mga damit, mga grocery. Nagkunwari talaga akong magbabakasyon lang. Pero syempre, In the end, inabuking din nila ako nung naubos na ang pera ko. Inamin ko na rin sa kanila na titira ako ulit sa poder nila. Ay, <gasps> Popoy at Hasmin, I was 28 during that time. 28 at wala pa rin alam sa buhay. 28 at wala pa rin direksyon ng buhay. 28 at umaasa pa rin sa magulang. Pero kahit ganoon ang sitwasyon ko, Popoy at Hasmin, hindi pa rin sumuko ang puso ko. Sinabi ko sa sarili ko na sandali lang to, makakabangon din ako. Makakaroon din ako ng shining moment. Tiwala lang, sabi nga nila. Hanggat merong ilaw sa madilim kong buhay, kahit maliit na ilaw lang, I will make it. Kapit lang talaga. I will push lang ng push, ganern. Hanap lang ng hanap ng opportunities para makapasok sa TV. Susuko na lang siguro ako kapag puti na mga buhok ko at sampu-sampu na ang mga anak ko. Hashtag Dear MOR Lukaret Hashtag in love pumapag-ibig mga kapamilya, ay alam mo, Popoy, napusuan ko naman itong istoryang ito ni Kimberly, ano? Uh-huh. Dahil talagang kumbaga since Throwback Thursday, nakaka-throwback mm. ng mga mm. alaala ng mga college life natin, college Oo, days natin. Dami-dami mga pangarap. Correct. Ikaw ba, Popoy? Wala ang ah, masyado maabot. <laughs> Hindi, pero ikaw ba, Popoy? Alam mo, uh, this is a good story to, ano eh, to mm. reminisce mm. and to tackle. Dahil okay. ako, marami talaga ako masishare sa storya ni ate. Ikaw ba, Popoy, nung oh. college oh. ka, katulad ba ni ni uh, Kimberly. Kimberly. Nangarap ka rin talaga ng bongga, ng mataas. Mm. Hindi, actually, uh, ah, nagkapares na kami ni Kimberly dahil yan talaga yung pangalan ko nung college. Totoo ba? Kimberly rin. Kimberly <laughs> din? Napakaano mo talaga, etos. Eh, Hindi, syempre, ang dami-dami kong pangarap. Ang dami kong Pero nag-iba-iba. Nag-iiba-iba. Mm. Let's talk about, ikaw diba, yung mga, prep, yung mga bata pa tayo, toddlers. Ay. Pag sinabi, anong gusto mo, paglaki mo, anong sagot mo? Ang alam na alam ko, gusto ko maging architect. Architect. Uh, Ay, dahil, professional. Oo, ano diba? naman? Professional nga. Oh, professional. Ako kasi gusto ko maging pediatrician. Yun din ang na, mm. yun pa nga nakalagay sa yearbook namin. I want to be a pediatrician someday. Na, Oh. Nasa hospital pa Correct. Eh nung high school. Tapos nung high school na, dahil nga babad na sa simbahan ng lolo mo. Gusto mong maging? Pare. Ah, totoo ba? Mm, gusto na maging Sana pare. Sana yun ipinush mo? Chari. pwede, pwede pa naman yata. <laughs> Pero ako naman, nung high school naman oh, ako, ikaw. gusto kong maging, kasi syempre namulat na ako sa katotohanan na this world is so cruel. <laughs> Sabi ko, I want to be a human rights lawyer. Oh, Kala sorry, ko, I like to be a human. <laughs> human rights lawyer. Gusto Ay. ko maging tagapagtanggol. Mm, 'Di diba? ba? Pero nung kolehiyo, Okay. Nung koleyo, Popoy, ano na ang gusto mo maging? Nung college na, alam mo na subukan ko na, kaya lang, kaya lang naman ako kumuha ng, ano, ng mass communication noon oh. para ma-improve ko yung ano ko, yung uh, skills Ay. sa communication. Correct. Yun lang naman eh, para sabi ko, itutuloy ko pa rin ang pagpapare. Eh, na-enjoy ko ng paghawak ng mm. camera. Correct. Na-enjoy Pero, ko na ang uh, pagharap sa mikropono. Correct. Pero wala kang pangarap no na maging reporter, man lang, wala, ganyan. Wala. Ako naman nung college ako, gusto ko talaga maging abogado. Mm-hmm. Eh kaso nga, bobita John si baby girl <laughs> noon. Talagang sinabi ko, pudra, sabi ko, pudahang gusto ko maging katulad yung maging abogado. abogado kaso, rin, oh. yun nga, tulad ng nanay <laughs> ni Kim, isa ang tatay ko sa naging hesitant sa kakayahan ko noon. Mm. Na parang baka hindi mo kayanin junanak. Baka kala mo ganto, ganto correct, lang. Correct, correct. Kaya ang gusto ng tatay ko noon ay mag PT si baby girl, <laughs> physical therapist. Yeah. <laughs> Ikaw, ano, yun talaga din ang gusto ng tatay mo sa'yo. Wala, hindi nila Walang, kami. Hindi ka pinakailaman. Actually, yun lang. Gusto yung magpari ako. Ako gusto pinupush Oo. ako, mag-nurse, mag-physical therapist, ganyan. Pero Sabi ko, hindi naman yung push na push. correct. Ako ayoko mm. po dang, hindi ko napupusuan. At bilang sabi nga niya, baka nga daw hindi ko kaya. Napag-isip-isip naman din ako, Popoy, na nakita ko kasi nung, yung average ko nung high school, line up <laughs> 7. Masisilip ba yon? Mas, syempre, kapag nagpasa ka naman minsan, di ba may mga mm. colleges mm. Oo. na kailangan may quota ka na grade. Mm-mm. Sabi ko, sige na nga, hindi na nga lang ako mag-aabogado. Mag- aabogado mag mag na nga lang ako. Ayan, na hindi rin naman natuloy. <laughs> Ayan, <laughs> pero yung magandang usapan to ha, lalo correct. na sa mga nasa harap ng Facebook ngayon. Naka-Facebook live po kami Ay, correct ni Baby Girl Jasmine. Correct, malaking check kaya live na live naming mababasa ang inyong mga Oo. comments at ang inyong mga pabati later alligator. Pero yun nga po, Poy. Ang ending na uwi nga ako sa, sabi ko sige nga mag-ano na lang ako, artista na nga lang ako dahil bilang mahilig ako sa showbiz. Ang ending, mascom. Oh. Pare-parehas tayo nito nila Kimberly Mascom. Mm-hmm. 'Di ba? Pero that time nung nakahiligan mo na nga ang uh, broadcasting, communication, so. communication yan. Saan mo gustong larangan mapunta? Ako talaga sa likod likod ng uh, ah, TV. Hindi sa harap ng uh, Correct, camera. Oo, oo, sa likod ng camera. Sa gusto likod. ko director eh. Gusto mo yung ikaw yung nag-iisip. Oo. Kaya yung nagko-conceptualize. Yung hindi. Yung gusto ko ako na lang, tapusin nyo na ako na magdidirect. <laughs> Ay, ganun talaga, agad-agad. Ganun talaga. Oo, hindi. Ako, gusto ko maging director. Correct. Mm, ako ano talaga mataas ang pangarap ko, Popoy, ng mga panahong yun. Gusto ko talaga. Ka ba sa pagiging director? Ha? Hindi. Lagi na nung mas mataas yun Ay, sa'yo. Sige, sige. Makapal ang mukha ko that time. ang gusto ko talaga ko yung nasa TV. Uh, ah, ay, ikaw diba? Talaga. Ako talaga yung nagsasalita. Diba? Ang idol ko nga noon, diba? Ang mga newscaster, ganyan, mm. ganyan. Hindi ko na itat sasabihin kung sino kasi kamukha ko naman daw siya. Uy, grabe ka naman. Charing. Noon, Ala, nung mga kalakihan ko. Baka hulaan pa namin na si Jessica Soho yung sinasabi. Hoy! Si Miss Jessica Soho. Sila nagsabi noon, hindi ako ha. Baka mm. pag pinakitaan kita ng picture, ba, talagang masabi mong ako yun. Charot. <laughs> Pero yun nga, same-same tayo ng uh, uh-huh Oo. Ah. ng uh, experience nitong ni Kimberly, 'di ba? Lalo na ako kasi nga ayaw din ng tatay ko noon, pero wala hmm. nang lang nagawa. Okay. 'Di ba? Pinilit na lang, 'di ba? Kumbaga para sige, suportahan na lang. Pero unlike nitong si Kimberly, 'di ba, ang hindi sumusuporta yung nanay. Nanay, yung nanay pa. Correct, malaking check. Alam mo mahirap Alam mo, yan. baliktad nga yan eh. 'Di ba usually mga tatay ang ano, tatay yung mas uh, stiff ang ah, Correct. Uh, ang nanay, sa mga, nanay ang mga konsentidor, di ba? Sige na, sabihin ko na lang sa tatay mo. Oo. May mga ganyan. Pero ako, ik- ikaw, swerte ka, hindi mo na-experience yan. Ah. Ako naman din, hmm. ay hindi naman ako katulad nung ano, nung nanay ni, nung tatay ni ko, hindi naman katulad nung nanay ni Kimberly. Pero yun lang sa mga point lang na tipong, ayun, kung sinabi ko kasing, kung, kung sana sinunod mo, nag-nurse ka, ganyan, may, nakapag-abot ka na. pa. Correct, kasi mm. dumating din talaga yung time, yung time popoy na after graduation, ikaw buti ka nakahanap Uh-oh. ka agad ng trabaho trabaho. Actually, hindi ako nakahanap. Hinanap ako Hin- ng trabaho. Ay, grabe siya. <laughs> Wala na tayong pag-uusapan dito. Charot. Hinanap ka ng trabaho. O, tinugis ka ng trabaho. Ikaw nag-apply ka dito. Ako, sila ang nagtanong sa akin kung Correct. pwede ako maging DJ. Di ba nga? Joke. <laughs> Pero ako talaga, I must say, Popoy, talagang nahirapan ako naghanap ng trabaho noon. Hindi mm-hmm. talaga ako, ang aim ko talaga is TV. Pero sabi ko, talagang dumating pa sa point, Popoy. Alam mo yan, ah. na para ako makapasok sa TV, sumali pa ako ng reality meron, show. Meron, meron. Ng TV, reality show sa TV, na ang ina-applyan, e eh, on-cam talent. Yun. Na reported din ng TV. Na hanggang ngayon ay hindi po matanggap ni Yasmin kung bakit hindi siya nanalo. Kasi nga, hindi nga ako maganda noon. hindi ako mala... Ang laki-laki ko noon. Mm. Eh, nanalo mag-ano, maganda ganda, 'di ba? Pero mas magaling ako sa kanya. Aminado talaga ako. Ano nga 'yan? May May trabaho. May trabaho ka. ka. <laughs> 'Di ba? Ako totoo 'yan mga kapamilya kasi in your desperate ano, in your being desperate, Mm-mm. gagawin mo talagang lahat no, makuha mo lang yung dream job Siyempre. mo. 'Di ba tulad nga ni Kimberly, 'di ba? Sabi nga niya kulang na nga lang mag-apply siya ng trabaho sa Visayas at sa Mindanao. Aha. 'Di ba? Nakakaloka 'yan talagang uh, relate na relate ako diyan at Kimberly. Pero ang ending, hindi pa rin niya nakuha. Ako din, ang ending, nga nga pa rin ako doon. Hindi ko pa rin nakukuha hmm. yon. Sana diba? araw-araw na po kayong naka-Facebook Live, sabi ni Grace De Los Reyes. Kasama niyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Popoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Hashtag in love, pumapag-ibig. at Hasmin, habang nasa balor ako ng mga magulang ko, eh tuloy lang ako sa pagtatrabaho bilang isang researcher ng isang independent production company. Eh ang kaso, nasisante ako after 3 months. Ang layo kasi sa kabihas na ng bahay namin kaya ayan, palagi akong nalilate. After nun, wala na. Wala nang nangyari sa career at sa buhay ko. Tinanggap ko na ang kapalaran kong maging pabigat sa mga magulang ko si tatay tuloy. Hindi makapag-retire sa freight company na pinagtatrabahuhan niya. Si nanay naman, eh tuloy lang sa pagiging mananahi. Ako naman ay naging dakilang kasambahay ni Mudra. Para naman may silbi ako kahit papaano. Bukod sa mga gawaing bahay, pinakamahirap na part yung araw-araw kang sinesermonan ng nanay mo. Umaga hanggang gabi, iniisa-isa ni nanay ang lahat ng pagkakamali ko sa buhay. Paulit-ulit na nga lang eh, nakakarindi. Mahirap, masakit. Pero Popoy at Hasmin, dadating ka lang talaga sa point, nakakapalan mo na lang ang mukha mo, makasurvive ka lang. Eh wala eh, nakikitara lang ako. Buti na lang, sa gitna ng pagiging alipin ng nanay ko, eh may isang pag-asang lumitaw out of nowhere. Kimberly! Kimberly, bangon na! Hoy, bangon na! Tanghali na! Gumising ka na? Anong oras natulog baboy ka pa din? Halagising na! Bangon na! Ay, ano ba? O ano? Bakit? Ang aga-aga na nambubulaho kayo eh. Hoy, Kimberly ah. Ang aga-aga mong natulog kagabi tapos ano, tanghali ka magigising. Prinsesa ka ba dito ha? Bumangon ka na at marami kang kailangan gawin dito sa bahay. Mahiya ka naman. Ang tanda-tanda mo na, kailangan mo pang gisingin. Bumangon ka na! Dali! Bangon na! Aray, aray, aray, nay! Oo na, babangon na. Huwag mo na ako sipain, oh. Ito na, oh. Tatayo na, oh. Ayan na, oh. Bago ka mag-agahan na, kunin mo muna yung mga labahan. Paghiwa-hiwalayin mo yung mga puti sa dikolor. Tapos, mangolekta ka muna ng mga hanger sa kabinet mo at kabinet ko. Walisan mo muna yung mga bakura natin. Magsiga ka kung sobrang dami ng tuyong dahon. Ipunin mo na rin yung mga basura. Tapos, magpunta ka ng tindahan. Bumili ka ng sabon at fabric conditioner. Apat na itlog at sibuyas. Naiintindihan mo? Yes, Nay. Mabuti. Sige na. Kilos na. Yes, Nay. Labadami binabango, wishy-washy, ang bango-bango. Oy, oy, oy, oy. Ano yung ginagawa mo, ha? Ah? Ano pa, Nay? Eh, di naglalaba. Anong klaseng paglalaba yan? Kusatin mo nga ng maayos. Oh, ito na, Nay. O, oh, ito na. O, oh, o, oh, o, oh. Naku naman, Kimberly. Magta-30 ka na, hindi ka pa rin marunong maglaba. Pag nagkukusot, pag ganito, o, oh, o, o, o, ayan, ganito. Wow, ang galing naman ni Nanay. Sige na, ikaw na yung tumapos. Impacta. Ay, Nay, tapusin mo muna yan, ha? Sayang yung araw hanggang ngayon wala ka pa rin nasasampay. Dalian mo! <sighs> yes, Nay. Ay, nako, Diyos ko. Bakit niyo po ako binigyan ng ganitong pagsubok? Nako, isang pagsubok sa katauhan ng damulag na babaeng to. Ay, nako, tumataas ang presyon ko. Dapat talaga nag-anak pa ako ng isa eh, yung matino. Yung nanay ko, ang laking bully. Bully siguro siya ng bata. Kaya walang mga kaibigan. Uh, excuse me po! Excuse me! May tao? Ah, yes! Ano ho yun? Ah, Kim? Huh? Kilala mo ko? <laughs> Ikaw talaga. Si Marlon to. Marlon... Buksan mo kasi tong gate. Makita mo ko. Ay, ay, sorry, sorry. <laughs> Marlon? Ako nga, yung classmate mo sa medicine dati. Ay, oh my God, Marlon! <laughs> oh, hi, kumusta ka? Eh, eto, <laughs> okay lang, ikaw. <laughs> Okay lang din. Eh, sabi kasi ni Mama, nakatira ka na raw nga ulit dito. Eh, di ba, dyan lang sa kabilang kanto yung bahay namin? Ay, oo ang tagal-tagal na pala nung huli tayong nagkita, no? Oo nga eh. Is, so, kamusta ka naman? Ano ng trabaho mo, ha? Uh, eto, okay naman. Um, uh, eto, doktor na. Ay, talaga ba? Ay, naku, congrats ha! <laughs> Thank you ha. Eh, ikaw, kumusta ka? Ano nang ginagawa mo sa buhay? Ay, eh, sabi na nga ba eh, dapat din ako nagtanong ng trabaho eh. Ah, ano? Ah, ang sabi ko, um, ay nako, ay took a break from work eh. Bala ko kasi magmasteral eh. Ano mo, gusto ko kasi maging isang college professor. Ah, talaga? Mm. Akala yes. ko ba gusto mo maging broadcaster, ah, di ba? Ah, <laughs> nako, ano, uh, change of plans, change of mind, ganun. <laughs> Alam mo na. <laughs> ah, sayang. Inaabangan pa naman talaga kita sa TV lagi. Talaga ba? Uh, you know what? we should catch up sometime. Uh, yes. Uh, <laughs> yes, sige, sure. Uh, can I get your number? Um, sige, sige, sige. Akin na yung phone mo. Here. Hmm. Here. O, oh, ayan na. Thanks, ah. Te-text kita. Okay. Sige. <laughs> Sige. Wondering how Ay, Nay! Ano na naman? Alam niyong hilig-hilig yung mambatok eh, no? Nagpahinga daw sa trabaho, eh wala ka naman talaga naging matinong trabaho. May masteral-master ka pa nalalaman dyan. Eh bakit ba? Alam na naman sabihin kung utosan ako ng nanay ko, oh, ganon. Oh, bakit hindi? Inaabangan nga niya akong lumabas sa TV. Ay sus! O kumuha ka ng kutsilyo sa kusina. Mang-hold up ka dyan sa kanto natin. Doon sa tapat ng CCTV ha, tingnan natin kung hindi ka niya makita sa TV. Hala, sige! Alam mo, ikaw, Nay, ha? O ano? Ha? Ano? Wala po. Sabihin ko sana ang lokarit nyo eh. Bumalik ka na sa paglalaba, dali na. Yes, Nay! Popoy at Hasmin, aaminin ko. Medyo nalungkot ako ng slight nung nakita ko si Marlon. Batchmate ko kasi siya nung nasa med school pa ako. Nakakatuwa lang dahil natupad na niya ang mga pangarap niya. Samantalang ako naman, eh epic fail pa rin sa landas na tinahak ko. Nagpapanggap na lang akong nagmamasteral eme-eme ko no. Pero eventually, nalaman din ni Marlon ng totoo na inietchos ko lang talaga siya. Kasi naman, dumalas ang pagdalaw niya sa akin and in a matter of few days ay eh, naging close friends kami. In a matter of few weeks ay eh, niligawan niya ako. And in a matter of few months eh, naging kami din. I had my fair share naman sa larangan ng pag-ibig, Popoy at Hasmin. Marami naman akong na-date nung kabataan ko. Pero nothing, fer- nothing serious. Si Marlon na siguro ang first serious guy sa buhay ko. Una, tutol si nanay sa relasyon namin. Kaya siya wala na nga akong trabaho. Eh lumalandi pa daw ako. Pero syempre, matigas ang ulo ko, tinuloy ko pa rin ang relasyon namin. Wala nang nagawa si nanay. Kaya naman madalas, eh palihim kaming nagkikita o nagdi-date ni Marlon. At in fairness, effective naman. Tumagal din kami nagigit isang taon, Popoy at Hasmin. Hanggang sa isang gabi, eh binigyan na lang niya ako ng isang offer na hindi ko matatanggihan. Third or fourth or fifth with perhaps a, a, more nuanced take. So it's, it's just awfully difficult and I feel for you Oh, pa, anto ka na? Oo. Oh, tara na, matulog na tayo. Sige. Oy, oy, Kim. Tayo tulog na. Sayang ang kuryente. Patayin mo na yung mga ilaw, ah. Yes, Nay. Ito na po, papatayin ko na, oh. Pati TV. Yes, Nay. Ito na po. Oh, ano, tatayo ka na lang dyan. Pumasok ka na sa kwarto mo. Sige lang, Nay. Dito muna po ako sa sala, higa lang sandali. Oh, bakit? Eh, nagsindi po kasi ako ng katul sa kwarto eh. So, baka maamoy pa. oh, sige, pero wag ka matutulog dyan ha. Bantayin mo yung katol dahil baka masunog tong bahay. Yes, Nay. Sige na, matutulog na kami. Good night, sweet dreams. <laughs> text ko na si Marlon. <laughs> Bibi ko, patulog na sila ni Mama. Pwede ka nang umalis dyan sa inyo. Text mo ko pag nasa cave ka na. <laughs> Send. <laughs> Teka, magpapalit pa ba ako ng damit? Hmm. Pwede na siguro to? Uy! Ang bilis naman mag-reply ni Marlon. Teka, mabasa nga. Hmm. Colgate. Hala, ano ba yan? Andiyan na agad siya. Naku, naku, naku, naku. Sige na, lalabas na ako. Bahala na. Teka, teka, teka. Dahan-dahan lang. <laughs> Mm. Ayan ako, Marlon, my love. Ikaw, huwag kang maingon. Okay, okay. <laughs> I miss you. I miss you too. <laughs> Dapat lang. Hmm, nga pala, bakit mo nga pala ako gusto makita? Ano yung importanteng sasabihin mo? Um, eh, nakatanggap kasi ako ng offer sa Singapore. Oo? Oh, talaga? Oo, pero kailangan ko pa daw ng intensive training. Eh, nasa Quezon City yung hospital na pagtatrainingan ko eh. Oh, eh, eh di good. Eh, bala ko sana mag-rent na lang doon ng condo kaya apartment. Ay, actually, alam mo kasi pag mag-uuwian ka, naku, ang layo sa lugar natin. Pag uwi mo pa lang, alis ka na ulit. <laughs> Oo nga eh. Eh, kaya lang Kim, ibig nun sabihin baka mawala na ako ng oras para sa'yo. Naku, ano ka ba? Eh di, dadalaw ako sa'yo. Naiintindihan ko naman eh. Magagawa naman natin ng paraan magkita, di ba? Oo, pero... Pero di ba mas okay na... Alam mo na yung mag magkasama na lang tayo? Ha? Huh? Magkasama na lang tayo? Meaning? Meaning sumama ka sa akin sa lilipatan ko. Total, ikaw na rin yung nagsabi na ayaw sa'yo ng nanay mo. Konti na lang. Sabihin niya nang lumayas ka na lang, di ba? Eh, oo. So, ang ibig sabihin nun, Mm, Magli-live-in na tayo? Mm, well, oo, pero wag mo sanang isipin na negative yun. Kasi syempre, bala ko rin naman na pakasalang ka balang araw. Mm? seriously? <laughs> Oo, seriously. Mm, <laughs> eh. pero hindi pa ako nagpo-propose ah. One day, oo, pero hindi pa ngayon. Oo, alam ko. Masama bang kiligin? <laughs> so, ano, Um, alam ko, leave in proposal lang to, pero yes. <laughs> yes, Marlon, yes. <laughs> Good. Oh, huwag kang mag-alala. Ahalagaan kita. Hindi kita pababayaan. Thank you, Marlon. Thank you. Popoy at Hasmin, go na go na ako sa gustong mangyari ni Marlon kasi pagkakataon ko na yun para makaalis ulit sa poder ng nanay at tatay ko. Pagkakataon ko nang makapag-umpisa ulit. Hindi na ako magiging pabigat sa kanila at titigilan na rin ako ng nanay ko sa mga nobelang sermon niya. Naisip ko tuloy, hindi man ako naging doktor, eh at least doktor ang mapapangasawa ko. Siguro naman pasok na sa bangayon para kay Mudra. Either way naman, eh secured na ang bright future ko, no? At after namin mag-usap that night ni Marlon, eh inasikaso na niya agad ang mga kailangan sa paglipat namin. Then after three days, nagkaroon na rin ako ng lakas na loob na ipaalam sa mga magulang ko ang plano kong pag-alis. Oo anak, ang aga mo atang nagising. <laughs> Actually, Tay, di pa ako natutulog. Um, syempre naman, Tay. Dapat may time na magpakitang gilas ako kay nanay, di ba? <laughs> Eh, tama yan, anak. <laughs> Ah, eh, ito nga pala tayo, kape. Aba, eh, salamat. Iniisip ko na ang magtimple. Ay, ayun naman pala eh. O, oh, tayo. Salamat. Ay, ay, tay, tay, dahan-dahan naman kasi sa pag-inom, oh. Anak naman, eh, lasang uling tong kape mo eh. Ay, naku, sorry tay, sorry. Ay, naku, Kimberly ah. Mali ba ako ng pagpapalaki sa'yo ha? Kasimple-simpleng kape, hindi mo rin alam. Ano pa bang hindi mo alam ha? Ilista mo na't nang malaman namin yung mga hindi namin ipapagawa sa'yo. Grabe ka naman, Nay. Ikaw ang mas grabe. Ay, sayang ang kape. Ah, hindi anak. Okay lang sobra lang sa kape at kulang sa asukal pero lalagyan ko na lang ng gatas to. Sasarap din to. Sige po, Tay. Pasensya na po, ah. Ah, okay lang, anak. Nga pala, himala. Ang aga mong nagising ah. May lakad ka, no? Um, wala naman po, Nay. Ah, pero... Pero gusto ko po sana kayo makausap, kayo po ni tatay. Hmm, tungkol saan naman yan? Sige na, umpisan mo na. <sighs> <sighs> um, Nay, Tay, ah, aalis na po ako ulit. Ano? At saan ka pupunta? Babalik po ako sa Quezon City. O eh bakit? Makikita na ka ulit sa kaibigan mong si Jane. O ibang kaibigan naman ang gagambalain mo. <laughs> Nay, hindi na ako titira kay Jane at lalong hindi rin ako titira sa bahay ng kaibigan ko. Titira ako sa sarili kong apartment na may sarili akong mga gamit. Eh, teka, Anak, papaano? Aba, nagkapera ka ata. Nanalo ka ba sa loto o umutang ka? Ha? Huh? None of the above. Nagkatrabaho. Magkakatrabaho. Magkakatrabaho? Eh, paano ka magkakaroon ng apartment kung magkakatrabaho ka pa lang? Ilusyonada ka? Ha? Ibuli mo na ako hanggang gusto mo, Nay, dahil bukas na bukas din ay aalis na ako. Sasama na ako kay Marlon. Ano? ano? Napaka-bright ng future ko, Nay. Magkasama kaming babiyahe at titira sa isang apartment. Magtatrabaho siya at ako naman maghahanap ng trabaho. Mag-iipon kami at one day, isang araw, magpapakasal magkakaroon ng sariling pamilya. Tapos every weekend uuwi kami dito at dadalhan namin kayo ng maraming maraming pasalubong. And by that time, ako na rin ang magbabayad ng gastusin niyo dito sa bahay. At mabubuhay tayong lahat ng happily ever after. Kalokohan! Lukarit ka talaga, no, Kimberly? Oh, bakit po? Magli-live-in kayo ng Marlo na yon. Hindi pwede. Nay, Nay, mahal ako ni Marlon at mahal ko rin siya. Oo, magli-live-in kami pansamantala pero magpapakasal din kami. Doon din naman yung uwi namin eh. Matatanda na kami, Nay. Kaya na namin gumawa ng sarili naming mga desisyon. Tanga! Ang tanga-tanga mo! Hanggang ganyan ka na lang ba talaga, ha, Kimberly? Palagi ka na lang aasa sa ibang tao? Parang lintana kakapit para lang mabuhay? Pagkatapos sa amin, lilipat ka naman kay Marlon. Diyos ko, Kim, maawa ka kay Marlon. Nagsikap yung bata, naging doktor, tapos kakapitan mo lang ng ganyan? Wala ka bang hiya, ha? Ni hindi ka nga marunong mag-alaga ng sarili mo. Kasimple-simple ngang kape, hindi mo matimpla-timpla. Hindi ka marunong magluto. Paglalaba mo, may palya pa. Oo, matanda ka na pero isip bata ka pa rin. Wala kang kaalam-alam, burara, irresponsable. Hihilahin mo lang si Marlon pababa. Mahiya ka, Kimberly, ha? May mga pangarap pa si Marlon. Sisirain mo? At isa pa, paano kapag hindi kanya pinakasalan ha? Paano kapag iniwan kanya sa ere? Paano ka? Sige nga! Paano ka? Hindi ka nga naging doktor. Kumapit ka naman sa isang doktor. Nakakahiya ka? Nakakahiya? Oo na! Oo na! Nakakahiya na kung nakakahiya! Oo, nakakahiya na ako, Nay! Oo, gets ko na! Eh, ano ngayon? Sa araw-araw na pangmamaliit mo sa akin, wala na sa akin ang salitang hiya. Eh, sarili ko ang mga magulang nilalait ako eh. Minamaliit ako. O bakit pa ako makikinig sa sasabihin ng ibang tao? Alam mo, Nay, kasalanan mo to eh. Aba, sinisisi mo pa ako? Kung sinuportahan mo sana ako noon, kung in-encourage mo ko, kung pinush mo ko pataas, kung nakita ko sana na mas mahalaga na anak mo ko kaysa sa maging doktor ako, eh sana hindi na ako magkakaganito. Eh di sana naging successful na ako kasi kayo ang nagiging lakas ko, pero hindi eh. Hindi, Nay. Wala akong narinig sa'yo kundi pagdududa, pangungutya, panlalait, puro negatibo. Wala na akong narinig na mabuti at maganda mula sa'yo eh. Kaya kasalanan mo kung bakit nasira ang buhay ko. Kung bakit nasira ang mga pangarap ko, kasalanan mo! <laughs> Tanga ka na nga. Napakahina mo pa. Tignan mo yan. Yan, yan. Yan ang ibig kong sabihin! Kimberly, kahit ano pang sinabi ko, kahit ano pang ginawa ko, kung nagsikap ka, kung nagpakahirap ka, baliwala ang mga ginawa ko sa'yo, ha? Kaya kita pinapahirapan eh para tumibay ka, para magkaroon ka ng lakas ng loob na patunayan sa akin na mali ako. Dahil buhay mo yan eh, hindi akin. Ikaw ang nagdedesisyon magpalit ng kurso. Ikaw ang nagdesisyon maglayas. Ikaw lahat, hindi ako. Huwag mo kong sisisihin sa mga maling desisyon mo sa buhay, ah. Huwag mong sisisihin ang ibang tao sa mga pagkakamali mo! <laughs> Oo nga naman. Ikaw na rin na nagsabi. Ako ang nagdesisyon lahat. Kaya ako rin ang magdidesisyon sa pagkakataon na to. Huwag mo akong pigilan umalis at sumama kay Marlon, ha? Ah. <laughs> Sige. Hindi kita pipigilan. Pero itong tatandaan mo, Kimberly, ha? Ah. Pagtapak mo palang palabas ng bahay na to, hindi na kita anak. Isa ka na lamang disappointment sa buhay namin ng tatay mo. Iniwan mo na kami dati. Iiwan mo ulit kami ngayon? Tinanggap ka pa namin nung una eh. Pero hindi ka na namin tatanggapin ulit sa susunod. Tama na ang ilang beses na pasakit anak. Matanda na kami. Baka hindi na namin kayanin ng tatay mo. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Gawin mo kung ano sa tingin mo magpapasaya sa'yo. Tutal, yun lang naman ang pangarap namin ng tatay mo eh. Ang maging masaya ka. When you get caught in the rain. Popoy at Hasmin, inaamin ko na tanga-tanga ako sa part na yon. Narealize ko na parang akong linta, peste, salot. Naging pabigat ako sa magulang ko sa best friend kong si Jane, at ngayon naman ay sa boyfriend kong si Marlon. Lahat sila kinailangan akong alagaan dahil wala akong kakayahang maging mag-isa sa buhay. Hindi naman ako ganto nung college pa ako, Popoy at Hasmin. Punong-puno ako ng pangarap. Ang lakas-lakas ng loob kong sumabak sa mga challenges. Pero dahil siguro sa kabila nga o kabila ang rejections mula sa iba't ibang kumpanyang inaplayan ko, eh nawala na lang ako ng gana at ng pag-asa. Tinanggap ko na lang ang sinabi ni nanay na hindi talaga ako magaling. Dahil yun ang totoo. Ako lang naman ang nagpumilit na tuparin ang pangarap ko. Isang pangarap na hindi naman pala meant for me. Sa ngayon, Popoy at Hasmin, eh, tumutuloy ako sa paglipat ng... Uh, o oh, tumuloy ako sa paglipat kasama si Marlon. Magkasama na kami ngayon for about two months. Hindi rin ako kinakausap ng nanay ko. Kaya naman tinutuon ko na lang ang sarili ko sa paghahanap ng trabaho. Kaya naman please, help me Popoy at Hasmin. Kung pwede niyo po akong bigyan ng isang tipak na batong uh, payo, eh please go ahead. Kailangan ko po atang mabagok para mawala ang pagiging lukarit ko sa buhay. I am now 30 years old, pero I'm still lost. Daig pa ako ng ibang mas bata sa akin na marami nang na-achieve sa buhay. Hanggang dito na lang po ang liham ko, Popoy at Hasmin. Looking forward to hearing your thoughts. Maraming thank you po sa oras and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Kimberly. Hashtag Dear MOR Lucaret. Hashtag in love, pumapag-ibig. Ang nakakabaliw na istorya ni Kimberly. Ah, mm-hmm. si Kimberly na walang malay, Etchas Garbanzos. Wala ba talagang malay o... Po, actually, Ayaw magkamalay siyang... sa buhay. Alam nyo, mga kapamilya, sabi ko nga, Popoy, we were discussing a while ago, mm-hmm. etong storyang to, uh, kung titignan mo, napakasimpleng storya niya actually. Kumbaga parang very relatable. Maraming makaka-relate especially sa mga young dreamers, uh-huh. especially sa mga buhay nila, uh, mga taong nasa point na sila ng buhay nila wherein feeling nila walang nangyayari. 'Di ba? Sa mga uh, tao na feeling nila eh napag-iiwanan na sila ng mga kaibigan mm-hmm. nila. Very perfect tong story ang to. And yet, sabi ko nga, marami, nagba, ang dami niyang pwedeng ano eh, issue po po eh. Unahin ang daming na, nat- nga. Unahin na natin bago tayo lumabas eh, sa bahay na muna. Correct. Si nanay. Mm-hmm, mm-hmm. Go. Okay, go. O yun nga, may, may, may mayroon siyang magulang na hindi supportive <laughs> ah, sa hindi kanya. Hindi supportive eh. 'Di ba? Ah, uh, pero nga naman po, Poy, alam nyo, uh, sabi nga, di ba, sa mga magulang natin or sa pamilya, lalo na nga sa mga magulang, mm-hmm. 'di ba? Mm-hmm. Ah, talagang number one na mga talakero, talakera 'yan, 'di ba? Ang mga magulang natin. Kung may number one kontrabida sa buhay, 'di ba, magiging ang mga magulang din 'yan. Pwede 'yan, 'di ba? Tama 'yan. Pero dapat yung uh, ano naman, yung constructive na criticism Pero, hindi, galing sa mga magulang correct. natin. Pero bago 'yan, Popoy, mm. kasi gusto kong ihuli na 'yan, Popoy eh. Kasi ang <laughs> talagang star dito eh. Hindi, iba-iba kasi mm. ang pagtrato ng mga magulang sa atin. Uh, sabi nga, um, may mga magulang na sometimes they're they're hard on us. Uh-huh. 'Di ba? May mga magulang na yung iba talaga eh talagang very stricto ganyan. Mm-hmm. Pero ako naniniwala ko Popoy na eto um kasi iba-iba yung way ng mga magulang sa pag-motivate ng mga anak. 'Di ba may mga magulang na very supportive, may mga magulang na uh, tulad nga nung magulang ko nung tatay ko, never Oh, wag mo lagyan ng basura yung bag ko, ha? Baka kyompaling kita, charing. Na tulad ako, for instance, yung tatay ko, Popoy, mm. never ko yan. In my entire life, never kong narinig na sinabihan niyang magaling ako. Ah. Never na believe. Gumraduate na ako, Popoy, na may honor lahat-lahat. At kumumlaude pa. Correct. At mm. ano pa, nag scholar pa ako niya ha? Na manalo Pero, pa sa beauty pageant. Correct. Beauty pageant? Ah? <laughs> sa reality show, Etos eh, Garbanzos. Hanggang ngayon, na DJ na ako, Popoy. Mm-hmm. Na, na-achieve ko na yung ultimate goal ko. Mm-hmm. Never kong narinig na, anak, ang galing ang mo. galing-galing mo. Oh, oh, correct, malaking check. Pero I know in my heart, kung narinig nakikinig ang tatay mm-hmm. ko ngayon. Proud so, na proud tuwing siya. nagpapabati siya sa akin, batu- batiin mo ang mga nagsisirox copy ng mga ganito. Oh, oh. Alam kong proud siya sa akin. And I use that, Popoy, yung sinasabi kong, one day maririnig ko tong tatay ko sabihin, magaling ka, anak. Mm-hmm Narinig Ginamit, mo na ba? Na, hindi pa. Hindi pa. Ginamit kong motivation yun, Popoy. Wag mm. mula nung bata pa ako. Kaya uh-huh. siguro, nag-ano din ako, kumbaga parang nag-strive ako na nag-strive mm-hmm. na hmm. maging achiever talaga. Kasi sabi okay. ko, yun ang goal ko eh. Mm, syempre, na masabihan ako ng topic uh, kung magaling ako. Ganyan kasi tayo uh, bilang mga anak, bilang mga empleyado, parang mga anak lang rin naman tayo dito, mm-hmm. di ba? Hmm. Na gusto natin yung uh, ah, meron nagsasabi sa atin na ang galing mo. Ngayon, habang hindi mo pa naririnig yun, gagalingan mo ng gagalingan. Correct. Ganun yun eh, bilang uh, mga anak nga, bilang mga performer mm-hmm. o performing maraming employees. Correct. Kaya yun nga, sinasabi ko sa inyo mga kapamilya, na kung feeling ninyo, di ba may mga magulang kayo na hindi kayo sinusuportahan, be, better think twice. Wala namang magulang 'di ba? Ang gustong i-down ng mga anak nila kasi kung merong unang magiging proud mm-hmm. sa inyo mm-hmm. ang mga magulang niyo 'yon. Sometimes may iba-iba lang talagang paraan ng mga magulang natin to tap us in the shoulder at sabihin anak ang at sabihin uh-uh. sabihan ah. kang anak ang galing mo. Mm-hmm. May mga magulang kasi hindi expressive, oh, 'di ba? May naman. mga tough parents sa mm. sinasabi tayo, 'di ba? Pero diba? dun sa mga actions nila, makikita naman natin yung appreciation. Correct, malaking diba? check. Hindi man uh, hindi man nila mailagay sa mga salita, nilalagay naman nila sa mga pagkilos nila. Uh, tapos ang uh, nakakatuwa pa nga dito, Asmina no. Ah, mm. uh, kahit na sinasabi mo directly, wala talaga tayong naririnig mm-hmm. na compliment galing sa mga magulang natin. Pe- Pero pagka may Correct. nakausap ka, Totoo pagka may nakausap ka, oy, alam mo ba, proud na proud sa yung tatay mo, Truth. yung nanay mo. Correct. Ay, pinagmamalaki ka dito. Ay, alam mo nga, Popoy, may one oh. time. Ito, maba, mamachika ko lang, Nakalibre ah. na naman yung tatay mo sa Pasirok. Oo kasi, nga, ano, dahil nagpabati. Ganyan. <laughs> Ay, pero meron ito pa. Sabi ko nga, may experience pa akong for the longest time, magkawarlahan kami ng nanay ko. Mm. Kami kami parang hindi kami nagpapansinan. Pero ang chika sa akin ng 12 naming kasambahay sa bahay, ay sa mansyon. 12? 12, bakit ba? 12 anyos. <laughs> Oy, underage yan. <laughs> Pero alam mo ba, pag, pag umuwi ako sa bahay, uh-uh. yung sabi sa amin ng mga kasambahay ko, alam mo ba, yung mudra mo kanina, nakikinig, ang lakas-lakas ng ano, ng radyo, dahil mm. may bisita, pinaririnig, ganyan. Pero sabi-sabi ko, hmm, pero galit-galitan sa akembang. <laughs> di ba? May mga ganong eksena mga magulang kasi, di ba, gusto nilang ipakita na meron ng iba na ayaw nilang bibehin ka. Mm-mm, 'Di ba? Gusto talaga nila i-push ka ng bonggang-bongga. Oo naman. Pero kasi may, hindi mo naman di masisisi ibang mga magulang na wangwangera talaga. Ah. Yung mga ibang magulang talaga matabil ang dila. Mm. Kasi nga naman, meron din mga kabataan talaga. Na kailangan yung mga ganun salita. Correct, malaking check. Tulad nga nito ni mm. Kimberly, 'di ba? Napaka ano, napaka pretentious oh, oh. sa mga magulang, sa ibang tao. Mm-mm. Hindi na nga Lana, ay DJ era. Oh, lahat ng mga tao nakapaligid sa kanya, wala parang uh, ano lang siya, pu- puro pagkukunwari. Correct. At saka hindi lang yun, napaka pasaway. Perfect Mm-mm. example ng ng pagiging isang pasaway na kaya ka kawinawang kabunganga ng magulang mo kasi in the first place, kinakalampag ka na talaga niya. Tsaka hindi, eh. hindi mo naman sinusunod kung ano yung hmm. sinasabi nila. Yun. Diba? Kaya nga napansin ko dito kanina, ang daming hanas ni Kimberly sa nanay niya na, sin- na sinisisi niya yung nanay niya sa nangyari sa kanya. When in fact, from the very start, may sinunod ka bang sinabi ng nanay mo? Yun. Kaya nga diba? sinasabi diba? ng mga magulang sa atin, di ba? Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Correct. Sumunod eh, ka muna. Wala namang gugustuhin ng magulang na hindi tatama para mm. sa iyo eh. At sa mga, yun nga, mga pasaway na bata, mm. dahil nga nga yung mga magulang nila, eh mapag-push. <laughs> ba diba? So nagiging rebelde ngayon sila. Ang, ang daming kasi... gustong patunayan sa buhay mm. na ang ending, nakakagawa tuloy, tuloy, tuloy sila ng mga desisyon na bara-bara. Tulad niya nitong ni Kimberly. 'di ba? Makikipag-live-in ka ni hindi ka nga marunong mag ano mag, mag ng kape. Correct. Para magkusot, sa tatay mo. Correct. Hindi mo nga alam kusutin na maayos yung pundilyo ng panty mo. <laughs> 'Di ba ganyan sinasabi ng mga magulang? Uh, uh. Hinihimi mo pa nga sa akin ng panigarilyo mo? Yung panty mo nga, kahit nireglahan mo na, sa akin mo pinaglalabag, gusto mo maganap kapag live-in. Ayan. Akala mo nga yung pera, ina-earn na lang namin. Ganyan, di ba, uh, mga magulang? Ta- tapos, magre-rent ka na ng bahay. Re-rent eh, wala ka, ka pang, ano, wala ka pang pinagkakakitaan. Di ba nga? Rent, Kasi, rent. Totoo naman yan, mm-hmm. di ba? Ang daming mga big decisions na ginagawa ng mga kabataan ngayon. And not even yung mga kabataan, even yung mga kaedad natin, mga 30s, ang dami-daming mga big decisions pero walang mga pinagkatandaan. Ayun. Mm-hmm. Di ba? Kaya hindi natin masisisi kung ba't ganun ang nanay ni Kimber Lash. Next! Oy, Ayan. Next. Sige, oh, ay, sorry. Sinilista ko yan isa-isa. At saka ito ano pa, di ba, sa mga taong katulad ni Kimberly, stop making excuses. Mm-hmm. Di ba, Kesho, rejected ka ng mga kumpanya na pinasukan mo, kesyo hindi ka tinanggap dahil mataas ang standard, kesyo yung ah. nanay mo, dinadown ka, kaya ka mm-hmm. nagkaganon. Stop making excuses, okay? Al- alam mo, di ba sabi ko nga kanina, okay naman yung ganyang attitude eh. Mm-hmm. Yan kapag ka naghahanap ka ng trabaho o kapag ka nasa trabaho ka, may hindi ka ma-achieve-achieve, pero yun talaga yung target mo, go lang. Pero bigyan mo naman yung sarili mo ng tamang panahon. Uh, kung kailan sasabihin mo na teka lang, baka hindi naman talaga ito yung direction ko na dapat tinatahak in the Pero, first place. Correct. Pero para sa akin talaga, mm. Popoy, walang tamang rason, 'di ba, para isisi mo sa iba yung kapalaran mo sa buhay. Uh-uh. Kasi kung talagang magaling ka, sa totoo lang ha, kung talagang magaling ka, kung talagang dedicated mm-hmm. at mhm. masikap ka sa ginagawa mo, kahit ha? Ah. saang, kahit saang uh-uh. larangan ka, ilagay. Mapag-aaralan naman 'yan, Popoy. Tama. Eh. Tara tara magiging ako like ako, gusto ko kung halimbawa gusto ko maging stewardess. Oh. <laughs> hindi mo pag-aaralan so, yan. yung lang. pagtangkad ng tao, hindi na pag-aaralan yan. May paraan. Asmin, hindi. hindi man ako maging stewardess, oh. pwede ako maging ground. Ground. ground. Yung ground mismo. Ground mismo. <laughs> yung runway mismo. <laughs> pwede ako maging ano? Ano? Mayordoma ng mga stewardess. Bakit? Taga-utas. Hi! Nun ka, di ba? Hindi, napag-aaralan ng mga bagay-bagay Ground po, crew, eh. ground crew. Oo, pwede ka doon. Correct, wala king O kaya check. ground beef. Ha? Ground beef. O oh, ay, pork. grabe Yan. sila. Absent ako ulit bukas. Wala, sinira na nila yung ano ko. Echos. Wala na, wala na next. Yeah, yun. Stop making excuses. Mm. Okay? Excuses. Correct. Na, narinig mo- Excuses. Excuses, Correct. ni Yasmin. At saka, Papayat Eto- Yasmin. Ito <laughs> na nga, ito pa, meron pa. Dapat matuto kayong i-redirect yung mga ambisyon nyo. Yun. Ayan, aw- ako, nagsulat ako ng assignment, ha? Charing, dapat matuto kayong i-redirect yung mga ambisyon nyo. Mm. Eh, kalimbawa, ikaw, gusto mo talagang, ah, tulad ni Kimberly, maging TV reporter. Eh, kung hindi naman kaya, meron namang ibang paraan. Pwede ka maging TV camera. TV. TV na lang, di ba? <laughs> Pwede ka magkaroon ng Pero, TV. magtinda ng TV. Oo. Di ba? O kung gusto mo, ayo, okay. Pero yun nga, maganda yung suggestion ng nanay niya. Sige, magnakaw ka muna dyan sa kanto. <laughs> Siguraduhin mo may CCTV. Oh, correct. Para may TV ka, talaga. ka di ba? Uh. O kung gusto mo maging uh, reporter, ang hirap nga naman talaga maging reporter, Popoy. Mm. Di ba? Di, umpisa mo sa pagiging chismosa. Chismosa muna. Diba? Ganyan muna. <laughs> Diba, Nangangalap ng impormasyon. Great things start from small beginning. Growing up with need Olympic energy growing, growing up with Milo. Milo, Milo everyday. Every, Hindi uh, ka ah. kasi nag-Milo everyday. <laughs> Sponsoran nyo na kami niyan. <laughs> mm. Di ba, alalahanin nyo, great things start from small, ano, beginnings, di ba? O kung gusto nyo maging artista, ma- maano muna kayo sa mga pa-extra-extra Okay, kaya gawa kayo ng sex scandal, mga ganyan. o, <laughs> yun ang pinakamadali para mag-viral kayo, di ba? O, tapos pinag-viral, o bakit? Yung mga nagba-viral, nagiging artista agad-agad. Sa bagay. So, gumawa ka nga lang ng sex scandal dyan, di ba? O, kahit, Pagka hindi ka kasikatan, sisikat ka agad. Correct. O, di ba, mm. Mm-hmm. maititibi ka na maijojaryo ka pa. Uh-huh. At pag ah. nagkamalat mas matatabunan ka ng jaryo. <laughs> Natokhang. <laughs> Ayun na nga. At saka, lastly, dapat paniwala kayo sa kakayahan ninyo. Mm. Walang ibang tao ang magdidikta niyan, 'di ba? Kung Ka- hanggang saan lang kayo. Kahit nanay mo, mo man yan. Nanay mo tama. Mm. Correct. Kayo ang nakakaalam niyan dahil kayo ang kayo, ganun. <laughs> talaga kayo yan, Talaga diba? nag-ipon si Yasmin, ano, na napakaraming uh, eh, ah, syempre, sasabihin. bumawi naman ako pag apat na araw to, kaya yung kaltas naman, madam. Sorry. <laughs> Bawin-bawin sulit na sulit ngayong araw ah. Charot Kemper. So yun, at saka yun na nga, lastly, sa mga magulang, okay naman tayo mag-overtime. Hayaan mo sila. Charit. <laughs> at sa mga magulang, tama yung chinika mo kanina, Popoy. Mm. Na maging constructive naman. Oo naman, yung mga criticisms. Ayan, kasi yung mga, alam mo yung mga salita ng mga magulang, lalong-lalo na yung mga galing sa magulang. Mm-hmm uh, napakaano niyan eh, napaka-importante para sa mga anak. Dahil uh, imagine niyo po ha at uh, sa tingin ko na obserbahan niyo naman sa mga magulang na nakikinig ngayon. Ayan, uh, sinong mga unang-unang ginagaya ng mga bata nung uh, bata pa sila. 'Di ba tayong mga magulang 'yon? Ayan, uh, hanggang sa paglaki, meron pong uh, certain uh, connection ang uh, magulang sa anak na ganun. Kung ano ang ginagawa ng uh, magulang, kung ano ang sinasabi ng magulang, mas pinaniniwalaan niya ng mga anak. Kaya Correct. pagka sinabi niyo, alam mo anak, hindi ka naman talaga magaling. Alam mo anak, ang bobo mo. Yan yung kanina, yung sinasabi, ang tanga mo. Ayan, mm-hmm. talaga magiging tanga, maniniwala yung, yung bata na tanga siya. Tama. Maniniwala yung bata na mahina ang utak niya. Correct. Pero kapag ka sinabi mo kahit na alam na natin medyo slow yung uh, bata pero sinabi mo magaling ka, alam mo na appreciate kita, kahit natatanga-tanga mag- maganda ka talaga. Eh, ah, yung uh, <laughs> yung uh, natawa si Bea, di ba? In ganun, short, ganun ba ang mga sa'yo? magulang dapat <laughs> ang mga magulang dapat meron kayong natural na ano naman na panguuto sa mga anak ninyo. Kung may unang sinungaling talaga sa pamilya, mga magulang, Mga magulang yan. yan. Mm-mm. 'Di ba nga lalo na yung mga sinasabi, ang cute-cute mo anak, ang cute-cute mo anak, tapos sa pagtanda nung anak, walang nagsabi ni isang cute. Pero ikaw pa rin diba? yung nagsasabi pero, noon. Pero at least, nasabihan ka na magulang mo ng Oo cute. naman. Ang, ang, ang masama doon, ni magulang mo, hindi ka nasabihan na cute ka. Dumaan ka sa pagka-baby, ni hindi nasabi ng magulang mo, ay, ang cute-cute ng anak ko, di ba? Sa bagay, diba? meron din naman sigurong ganun. Pero wag na ah. natin masyadong dikdikin. Meron ba? eh, buti na lang nung nanay ko, sabi sa akin, cute ako at maganda ako. Eh, hanggang ngayon, at yung pinaniniwalaan ko. Sino kahawig? Nung bata ako, oh. Donita Rose. Donita Rose. Oh, Hindi namin kayo? alam kung saan po nang galing yun. Oh, pero... Oh, ngayon, Dong Rita, <laughs> madumi. Etos. Eh, pero ayan, may maraming maraming salamat sa iyo, Kimberly, ha, for uh, sharing, sharing your, your story. story. Marami kaming napulot at nawa sa mga kapamilya natin na feeling at loss pa rin kahit na nasa 30s na kayo, it's not yet late. Mm-mm, Diba? Uh, habang may buhay, may pag-asa. Basta magsikap kayo. Magsikap kayo at porsigihin nyo yung mga pangarap nyo sa buhay. Maniwala, kung ako nga po, natupad ko po ang mga pangarap ko. Kayo pa. Kayo pa, na mas maganda sa akin. Etos. Eh, <laughs> kaya Nasa kapal lang po ng mukha yan. Mm, kaya hindi lahat ganda lang ang Oo, puhunan. Oo, totoo yan. Hindi mm. lahat ganda lang ang puhunan. Yung iba po, kapal lang mukha ang Yan. puhunan. Kung alam niyo na kung alam niyo na wala kayong masyadong kagwapuhan, kagandahan, Oo. aba yung confidence, yan, i-build niyo pa rin yan. May karapatan pa rin po kayo. Lalo na kung nag-aaral kayo, may talino naman kayo. Kahit konti na pag-aaralan ng mga bagay. Eto na muna mga hugot lines natin. Ay, nga pala, nakalimutan ko naman. Wait lang. Akala ko ka... Maghuhugot pa ba ako sa dami ng sinabi ko? <laughs> <laughs> Ang, sa akin, hugot ba? line sa'yo, sermon ni okay, Yasmin. Go. O sige, hugot line ni Popoy, masarap at dapat lang na ang isang tao ay may pangarap. Pero dapat nating maintindihan na ang pagtaas at paglaki ng mga pangarap natin ay may kaakibat na pananagutan at responsibilidad. Ay, ay, di wow. <laughs> <laughs> At eto naman ang hugot ni baby girl. Charot. Ang mga pangarap ay mananatiling pangarap. Kung mananatili kang pangarap. Eh, <laughs> Charot lang. Ang mga pangarap ay mananatiling pangarap kung mananatili kang natutulog at walang ginagawa. Kaya kung may ambisyon ka, <laughs> dumighay ka. <laughs> Kaya kung may ambisyon ka, gawin mo ang lahat dahil pasasaan ba't pinagpapala ang ah, mga marunong, magsikap. Bakit nakikiram ka sa dighay ko? Ibig sabihin kumain ako, ibig sabihin may pangkain ako. Pinagsasabay-sabay mo eh. Eh, sayang yung oras, 2.24 na eh. Di ba? Mag-overtime pa tayo dahil sa dighay ko. Kaya mga kapamilya, kasama niyo po. Ako po si Baby Girl Dasmin. Ako naman DJ P, DJ Popeye, that's my guapo way. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My Only Radio. For, for life. life.